Góðan daginn, kæri hlustundur, út af sögu. Við erum að hérna renna stað með þáttinn ESB neyða já, 7. oktober og nú vil svo til að hann Andrés Jónsson með stjórnandi þáttarins sem að e, gæti ekki komist og við erum bara með einn gest í dag. Okkur, hérna, við reyndum að ná í eins og vennilega bæði gesti með á móti aðeld en nú er hérna stattur hjá okkur, hann Björn Bjarnason, fyrirvendir á þeirra og riðstjóri Evropu vaktarinnar og við ætlum að byggja hann um að fræða okkur um það sem helst að hefur að gerast í Evropu aðeldamálinu og, og, og segja okkur sér náttúrulega eins og einlega frá sinni afstöðum og ég mun þá reyna veitunum eh, mótþróa og hans hugmyndum, <laughs> það er bestu gett en ég óttast að við séum mjög sammála og var að lustundu við því en hérna verður velkomin Björn og þakka fyrir og hérna er ekki best að vinda okkur í þetta með þeirri spurningu að spyrja því aðeins er ekki alveg rétt um mér að þú sért eh, efasemda maður um að Íslandi er að gangi þetta? Jú, ég er efasemda maður, ég er nú algjörlega á mótið, ég tel alveg óþvart fyrir Íslandinga að vera að stíka þetta skref ég tel að við höfum þau bestu samskipti við Evrópusambandi sem við getum náð með því að vera í Evrópska efnahærsvæðinu og Schengen Já. og ég hef fært rauk fyrir því og tel að það séu haldgóð rauk að með því að ganga í Evrópusambandi þá séum við í raun og veru að afsal okkur rétti, við séum að afsal okkur yfiráðum yfir auðlindum sjávar og við séum að afsal okkur yfiráðum yfir landbúnaðum fyrir utan að við verðum náttúrulega hluti af stjórnkerfi sem mun eh, yfirtaka íslenska stjórnsýslu þegar framlýða stundir. Þannig að ég tel að við höfum með samlinginu um Evróska efnahagsvæðið og aðildina Sjengen náð þeim bestu aðstæðum í samskiptum okkar við Evrópusambandið sem kostur er. Mm -hmm en hvað segir þú þá við þá sem segja við þurfum hérna aðra mynd og... Jú, svo er það annar mál ég hef fært rauk fyrir því að uh, það sé und ef að maður vilji að leita eftir samningum með Evrópusambandið um samstarf í myndmálum, það séu heimildir í stoppsáttmála Evrópusambandið sem gerir í þeim kleift að semja við okkur eða vilja og við gætum látið á það reyna og uh, á það hefur alltaf verið slegið af þeim sem vilja gangi í Evrópusambandi því að þeir líta þannig á að Evran sé besta beitan til þess að fá menti stuðnings við aðilda Evrópusambandinu. Þetta hefur að vísu breyst núna á undanförnum mánuðum vegna þess hver Evran hefur lett í miklu hremmingum mm -hmm. og uh, vegna þess að það líka augljóst af okkar efnahagsstöðu að það munur líða mörg ár þar til að við uppfyllum þau skilirir sem er setja og varðandi aðild að Evrosvæðinu og loks er þess að geta að það er verið að semja núna enþá strangari skilirði og það er verið að setja reglur sem er enþá strangari varðandi þáttöku í Evrunni sem gerur það ólíklegur en ella fyrir okkur að komast þar inn fyrir neftir einhvern langan tíma. Nú þá er líka til þess að líta að, að það var nýlega viðtal sem eh, byrtist á pressunni mm -hmm. sem Jón Helgi sem stundar nám, verkfræðingur sem er að stunda meistaranám eða doktorsnám í Kolumbia háskóla byrtið við Robert Mundell professor í Kolumbia sem er einn af hugmyndafræðingum á, fræðingum á bakvið Efruna og í því viðtali segir Mundell sem svo já, þið þurfið að tengjast starra myndsvæði en hafið þið gert því að uppið ykkur hvort þið viljið frekar tengjast efrunni eða dollarnum og þegar maður les samtalið og hvað eh, að rauk hann er með að þá getur maður komist að þeirri nýðustöðu að það sé skynnsalara fyrir okkur að tengja stólarnum heldur en efrunni Þannig að hugmyndafræðingurinn bak við efrunna sé fyrir hann að missa trúna á henni? Að... Hann er kannski ekki að missa trúna á efrunna hann er hins vegar þeirra skoðunar að aðild að efrunni leggja á okkur þingri skilirði á öðrum sviðum heldur en bara hinn um efnahagslegu heldur en það að tengjast eða taka upp dólar og það séu miklu starri hagsmunir í húfi raun og veru fyrir okkur sem þjóð þegar kemur að því að taka ákvörnum að gangin í Evrópusambandið til þess að ná í Evruna heldur en að taka ákvörnum það að, að tengjast dólarnum. Þannig að ég, ég, ég er þeirra skoðanar að, að þetta sé mál sem sem ennig að skoða og ekki einblýna á, á Evrópusambandsæðil til þess að að taka upp aðra mynd heldur en krónun ef að það er talið skynsalagt Svo eru til þeir sem að halda þið bara fram að með skynsalögu fjármálagstjóðnum peningasöðu þá getur við haft krónun áfram Jú, svo er það og er ég það... hef líka alltaf sagt, ég er ekki hagfræðingur og ætla ekki að, að fara að, að rökraða við mennum hagfræðilega efni í þessu en auðvitað er myndin ekki annað heldur en sínisorn eða sjúkdómsenkenni ef að þannig má orði komast og ef að ef að sjúklingurinn er veikur að þá eh, hittnar myndin og, og getur bránaðið orðið að einhvern sem við höfum kynst Svo maður eh, svona reyfjöp þessar skoðanir eh, þeirra sem vilja ganga þannig þeir, þeir nú stöndu við í samningu við Örbjörnsambandi og menn eru spenntið fyrir því að sjá hvað kemur út úr þeim og menn eru virkilega sumir björnsýnir á það að við munum fá góðan samning sem að þjóðurinn muni líka vel við og ég var að lesa hérna í bandablaðinu Össur, hann, hann er hérna með hansi merkilega grein, þar sem hann lýsir því að í laungumáli hversu sterk okkar samnýst aða sé í landbúnaðinum og þar eh, týnir hann til fimm liði ég rifja bara stöttlega upp hérna hann nefnir fimm þætti, fyrsta lagi kröfunum fæðuriki sem er mikið áhugamál í Európa-sambandinu og Ísland sé þannig statt að hérna þurfa að leggja miklu áherslu á fæðuriki við séum líka með sterkar samningstöðu af því að við séum með sérstakann bústopp einstakt erðamengi um, og á það leggi erfuróskar regluverki mikla áherslu í þriðilagi takja reglur Evrópussambassi sérsta tilir til landbúnaði sem enginist að fábreytni og það eigi ríkulega við hér á landi fjórðalegi þá hérna þá er eh, framleistu stunningur viðkjönd leið til að viðhalda smáum búum á harbílum svæðum og hann nefnir Finnland sem dæmi og telar við um enn frekari rétt til þess heldur en Finnar að fá slíka styrki og síðan lókum held ég að jú, hann nefnir að hérna séu meir dreifðari byggðarinn í Finnlandi og allt það og hann segir að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur og hann er að hvetja bændur þessari grein til þess að leggja sig fram um að ná sem allra bestum samningum og láta það ekki eftirleika það, það geta alltaf verið að, að þjóðin samtekki samningin hvað finnst þér um þess að þú ert búin að lesa þess að reynlíka ertu sammálað þessum að við sem er sterkar samningstöðu í landbúnaðinu ég er sammálað því sem Össur segir um okkar landbúnað og mikilvægi hans og mikilvægi þess að tryggja hér fæðurugja, tryggja Íslands erðamengi og að hér séu aðstæður landfræðilega þannig eins og hann lýsir og, og svo framvegis og svo framvegis mm -hmm. en ég er hins vegar þeirra skoðunar að Evrópusambandi munum að gera lítið með þetta og þetta sé ekki þannig vaksið að það sé endilega svo að menn í Brussel munni eh, kipast upp við þetta því að þeir eru náttúrulega bundnir af þeim samþygtum sem þeir starfa eftir og þeim reglum sem gilda í Evrópussambandinu og hér á landi hafa menn reynda að finna eitthvað sem sé sambarlegt við stöðu íslensk landbúnaðar og staldrað við Finnland. Nú var að koma út að byrtast skísla sem Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hefur gert um stöðu íslenskra gardirkju mhm. innan Evrópussambansins og þar er lagt upp úr því að, að bera saman við það sem eh, er í Finnlandi og þar kom og, og niðurstaði skíslunar er svo að það sé ekki dauðadómur yfir íslenskri gardirkju að ganga í Evrópusambandi en ég hef nú fjallaði um þetta, skrifaði nú um þetta ymitt í morgun og það er nú nokkuð langt til saman að jafna að segja að það sé ekki dauðadómur yfir íslenskri gardirkju að fara í Evrópusambandið og hins vegar að velta fyrir sér hvað síðan kann að gerast og millið þess að, að drepa algjörlega eða þá að leifa ykkur að lifa og það er bóskapurinn að í Finnlandi hafi menn fengið að lifa og finnsk gardirkja hafi fengið að lifa og það sé svo í Finnlandi að 40% af styrkjum komi frá frá Evrópusambandinu en 60% af styrkjum hafi finnar fengið heimild til þess að ráðstafa sjálfur í því skinni að leifa finskum garðirkjubændum að lifa og, og, og þetta er eh, raukstuð að Finnland hafi eh, þessa stöðu en þetta segir okkur ekkert um það hvort að Íslensk garðirkja muni lifa það segir okkur ekkert um það hvort að það gildi sömu rauk af okkar halvu gagvart að Evrópusambandinu og, og í Finnlandi og það er grein líka í, í, í bændablaðinu mm -hmm. á sömu síðu þessi grein össunar Já. sem er tekin af Evrópavaktin eftir Svein Eldón sem er hraffræðingur og hensbyggingur og starfar í Finnlandi mm -hmm. og hann er að lýsa því að finnar hafi náð þessum sér lausnum sínum í landbúnaði út á það að finnar hafi orðið illa úti í síðari heimsturjöldinni og hann bendir á það í sinni grein að það mhm. verði að líta á uh, þessa styrkjapólitík Európusabansins í landbúnaðamálum í ljósi þeirra raka sem enn koma fram með með vísan til þess sem gerðist í síðari heimstyrjöldinu því að Evrópusambandi það hefur verið stofnað til þess að að komi í vegferðar að nýtt stríðirði í Evrópu og ef að mann líti á samskipti finna, eh, þjóðverja og frakka í upphafi samstarfsins mm -hmm. að þá sé ljóst að frakkar hafi fengið háa landbúnaðastyrki og þau, þeir séu í raun íkildi stríðskadabóta og finnar hafi komið með svipur rauk og sagt sem svo við örðum mjög illa úti síðar í heimsturjöldinni við teljum að við um að, að njóta e, sérstöðu. Við höfum alltaf talað um þessa finsku sérstöðu sem byggða á nattstöðu Finnlas og það sé verið að tala um, um, um, um landbúnað á norrlægum slóðum og það er miklu auðveldar að fyrir Evrópussambandið að raukstíða svona sérlausnin með því að tala um landafræði heldur en uh, síðari heimstyrjöldina mm. en svíjar njóta ekki svona sérreitinda akkur finnar er ekki líklegt að það sé af pólitískum ástæðum því að undir niðri séu þessi pólitísku sjónamið og þau hafi vegið þingra heldur en landafræðin. Þannig að ég uh, sé ekki og mér finnst uh, þetta hjá, hjá, hjá Össuri sem er í þessari greinu svona týnt upp á, ákveðnar rauksendir sem eru ágættar en ég sé ekki að það er vegi það þungt endilega að það leiði til þess að við fáum svo góðan samning að það sé líklegt að þjóðin samningjana þannig að Björn, þetta er niðurstaða mín Ertu þá sammála alveg til landsundar sjálfstæðsflokksins að það sé bara alveg gott að hætta þessu og draga umsóknum tilbaka þessu stíði, hætta þessum samningum eða aðlugun eða hvað maður vilja kalla það Ég tel að ég leggja þetta til hlýðar ég tel að þetta sé bæði og nú, sérstaklega nú á tímum í okkar samfélagi þessi menn er að kalla það að menn standi saman til þess að, að berjast við mikinn vanda mm -hmm. að þá held ég að þetta mál verði alltaf til trafala, það verði alltaf til þess fallið að valda deilum og ágræningi sem sé óþarfur og það sé önnur mikilvægari málefni sem við hefum að takast á við heldur en, heldur en þetta og ég veg aðtikliðinn á því að, að það var núna haldinn sameilu stopfundur uh, nefnda, þingnemnda Evrópusambandsþingsins og Alþingis mm -hmm. og þar var eh, gerð áleiktun núna 5. oktober og í þeirra mhm. áleiktun eru ímis ákvæði og þau eru þess að Elisa Einar K. Guðfinnsson þingmaður sjálfstæðiflokksins sem var á þessum fundum að hann hafnaði því að styðja áleiktunum og fóra fundinum en hún var samþýtt og með stuðningi Átna Þór Sigurssonar sem sínir að eh, að það er ekki neins samstaða á pólitísku vettfangi um þetta en stuðningur átnað þórs við málið hlýtur að vekja aðtikli miða við það sem er að gerast innan raða vinstri græna og menn þjótt að velta því fyrir sér í hvaða pólitíska umbóði gerir hann þetta eða er þetta enn gert til þess að halda stjórnarsamstarfinu saman þannig að, að þetta pólitíska mál verður deilumál og ég held að þeir leggja þetta til hlýðar, það eru fordæmi frá Sviss, þegar Sviss mm -hmm. var komið á staði viðraðið við Európusambandið að þá kom upp að í Sviss var ekki sástuðningur við aðildarmálið eins og menn heldu og þá var það bara lagt í, í skuffu og er það enn og það er þetta að taka það upp úr skuffunni þegar menn telja að það sé tímabært þetta er ein leið, annað er að alltingi samtíkja að draga umsóknuna tilbaka mér sínist að það sé nú heldur langsóttara en við skulum átt okkur á því mm -hmm. að það Evrópusambandi segir við okkur við haldum þessu ferli áfram svo lengi sem Íslendingar óska eftir því að því verði framhaldið ef að Íslendingar segja sem svo við viljum taka okkur kvildi í þessu máli að þá mun Evrópusambandi segja við erum samalað því við skulum það taka okkur þá kvild því að Evrópusambandi mun ekki segja við okkur nú ef þið viljið taka kvild þá ætlum við ekki að sæta okkur við það því að þeir hafa alltaf sagt þetta er mál sem Íslandingar sett á stað þetta er mál sem Ísla, Íslandingar stjórna svo eru við í þeirri stöðu hér að auðverkisræður hann segir þetta er mál sem alþingi sett á stað og, og, og, og ég er bara að gera eitthvað sem alþingi fólk mér að gera, við veitum náttúrulega að svo er ekki, þannig að þetta er svolítið einbjörn, tvíbjörn í þessu, en ég Já. tel að það eigi að leggja málu til þér Já hérna Já, þetta er svolítið sérstak þannig að eh, þú ert ekki alveg trúur á þessa góðu samningstöð okkar allan í auknarblikinu, kannski verðum betri setna mm, ég, ég veit ekki og kannski verðum aðstæður betri ég held að aðstæður í Evrópussambandinu eftir að breyta svo mikið og það er, það er, það er eh, fullt tilefni til þess fyrir okkur og ég var í fústil að ræða það við þig hér í þessum þætti hvernig ber að líta á stöðun einan Evrópussambandins núna, við erum alltaf að tala um þetta mm -hmm. og nöðsynlegt fyrir okkur að líta þetta með okkar hagsmundi, sjáurútis hagsmundi, landbúnaðar hagsmundi og, og, og, og svo framins í sjávarútismálunum verður náttúrulega greinilega algjör skilirði sem Evrópussambandi setur okkur að hætta kvalveðum að lúta þeirra vilja varandi makrilveðar og haga okkur eins og segir í þessari álutun sem, sem Einar Guðfinsson vildi ekki standa að að koma þannig fram gagvart að Evrópussambandinu að það verði hægt að ná samningum um sjávarútismál en ég held að það sé algjörlega ósættanleg sjónamið, Djó Borg fyrirverandi sjáurundustjóri Evrópussambansis og utarkisraður að mm. Möltu var hér á dögunum og hann sagði já, ég byrði ykkur Íslandika verði ekki með ámikla kröfur þegar þeir farið í viðræðatunum sjáurundusmálin og það sama andrusloft verðist að vera ríkt á þessum þingmannafundi og komu fram í áleitunni Íslandikar haldið ykkur á móttun ekki verið að setja ámikla kröfur í sjáurundusmálunum því að það getur bara leitt til þess strax að þessa viðræður gangi ekki upp. En það er búið að setja okkur skilir í varandi kvalveðarnar, það er búið að setja okkur skilir í varandi makrilveðarnar, það er undir niður í skilir í varandi æsef og svo framvegis og svo framvegis. En við, mm. þegar kemur að okkar sjónum en þá er sagt, heyrðu það haldið ykkur á mótunni, kæru vinir og eins og utarkisraðurinn er að segja þessari grein, það getur verið, það er hugsanlegt að mm. við mhm. náum góðum samningum. Ef við bara og hann vil er að kalla á bændur þarna sér til aðstofar í því skinni af því að hugsanlega megin af góðum sanninga minnir svolítið á stöðu ríkistjóðarinnar núna þegar hann er komin í þessa kreppu sem hann er í, mm -hmm. þá segir hann já, hugsanlega getur við leist vanda, skuldavanda heimilin ef að stjórnaranstæðin kemur og sittur og fundur með okkur Svo, e, e, er, Ég var e, áhugavert að heyra hefur, sko, hvernig, hverju spáir lesandi í stöðu Evrópu bara óháð umsokk okkar hvernig þú lest þessa stóru stöðu í Afrópusamtunum, nú eru bara greinlega mikil átök á þessu svæðar átök á myndsvæðinu, átök í á milli Evrópuríkja og svolítið meiri spenna við við séð og kannski aflinga kreppunin og, og stöðut meiri samrunni eh, þeir nánast notfæra sér eh, að því að mann er virðist hvert er áfall sem dýnur yfir til þess að þétta ræðnar halda áfram með samrunum Hvern, hvernig ákvæða leiðir þetta og er, er þetta leið sem að þú myndur tellja að veri mm, góð fyrir Evrópu og góð síðan fyrir Ísland og Evrópu Ég held að þetta sé þetta er náttúrulega marg brotið og það er alveg greinlegt að, að valdamenn í Brussel, þeir vilja nota tækjafæri til þess að stíga frekar í skrefi átt til samrunanuna meira valdi í sínar hendur og það er að vissuleiti búið að samþykja skrefi þá átt þegar mhm. verður þeir að tala um það að, að þeir geti farið inn í eða fengi fjálaga frumvörf send til sín og þeir geti lagt mat á það og síðan gefið álið hvort að það sé eh, forsvaranlegt að samþykja slík fjárlög eða ekki breytar að vísu fengu þá undan þá að þeir þurfu ekki að fara með fjárlögin fyrst til þeirra heldur leggja þau fyrst fyrir breska þingið en aðrir hafa samþýtt að fara með þau fyrst til Brussel og fá svona stimpil á það að megi leggja það fram þetta er nú eitt af því sem er og síðan ef að menn standist ekki þá uh, það, það, það, þau skilir sem Evrópussambandi hefur sett nú þá Eh, má sekta þá eða þeir misa atkvæðisrétt og þeir verða þá líraðishallin gagvar þeim og eftir aukast þetta er eitt af því sem framkvæmdastjórnin er að velta fyrir sig. Það sem ég skil ekki, okkur er að breyta nú er þeir ekki partur af myndsamstarfun okkur er þeir að koma með sitt Já, Þetta er að því að annars vegar er, er, er, er efruðsvæðið en það er sagt þeir hafa komið sér saman um það til þess að halda hafa sín yfir alla, alla þróunina í Európusambandin á sér nöysilegt að öll ríkin komi að þessu með einum eða öðrum hætti ah. þannig að en svo sér þau það líka við getum séð það í sjávaröldvismálunum og, og líka Frankvært Maastriks sáttmálun það er settar þessar reglur en síðan er það stóru ríkin sem bara fara sínu fram og og hafa þeirra engu þegar á reynir og við getum kannski farið betur yfir það líka því að það er náttúrulega mjög spennand að sjá þess að deila á milli frakka og framkvæmdarsjóðnarinnar út af uh, eh, síkonónum sem er náttúrulega dæmigjert mál þar sem, þar sem maður veldi fyrir sér ef þetta væri smá þjóð sem ætti hlut hvernig tæki, er eh, þið tekið á því miða við það hvernig er tekið á því þegar frakkar eigin hlut já, já. Þetta er ágætt, en eigum við núna að taka auðlýsinga hljast upp og þeir að hlusta þáttin ESB neyða já og gestur okkar í dag er Björn Bjarnason og við munum heyra meira um svona, hans sín á Evropu samstarfið eftir hlið Snakk, vrapp á metró Grilluðu kjúklingarlundi tortju með salsa og nacho eða barbecue og baconi á 350 kall Macho nacho grande grande Betra metró Betra á bílasölungu þins Lífið allt bæra landstíl, örfast kappustuð sinns og frúinn hlæri betri bíl frá bílasölungu þins Bílasala Guðins Þú léttist auðvildlega með hjálp sótrim júrtatöflunum. Það er auðvilda þér að minga mataskamtin. Sótrim júrtatöflur fást í apotekum. Komt í skoðanaferð með bílið þinn til frumerja. Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu, sama verð um land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is, frumherji örug beifræðaskoðun. Þart að láta skoða bílinu þinn fyrir veturinn. Við leysum málið. Vélastilling auðbrekku 16 Kópavogi, sími 554 31 40 554 3140. Skipholtsapotek býður upp á 15% afslátt af strepsils og ótrífin í oktober. Skipholtsapotek ódýri liv fyrir þig. Mótun, æfingakerfi Hannaða Báru Magnúsdóttur, Vakstamótun, Míkt styrkur reist, Morgun og síðdegistímar, Nýtt námskið hefst 11. oktober, Innrötun í síma 581, 3730, Dansrækt Jóðarsbjö, Líkamsrækt fyrir konur. Elsta úra og skartgripaverslun á sama stað í 85 ár. Geðþótt skartgripur og úr bankastræti 12. Verið viðbúin vetrinum. Spitsvegarits, spitsvegarits. Náttúru hóstasaft unnum úr selgraðslöfum fyrir hósta og hæsi, slímlósandi, hágæða vara, fæst í apotekum og þinni verslun seljabrödd. Stott Pilates, ný námskið hefjast 11. oktober. Krefjandi æfingakerfi og frábær leið til að bæta líkamsvitund og líkamstöðu. Morgun og síðdeistímar, innrutinu síma 581 37 30, dansrækt Jóðers B, líkamsrækt fyrir konur. Eldri borgarar velkomnir í Hjarta Grímsnes.

og ég er efansönda maður líka þannig ég vona þið hérna, fræðið samt eitthvað á þessum þætti <laughs> þó ekki sjá nýju slutleis og vennilega og hérna við vorum að tala um það áðan hérna hvernig þú særir svona framtíða þróun Evropasambansis og þessi átök sem eru núna þarna og við vorum að tala um e, hvert voru að komni Björn? Já við vorum að tala um, ég var að velta fyrir mér spurningunni um samskipti framkvæmda stjórnarinnar við einstök aðeldaríki Já, og, og það var mjög fróðlegt að velta fyrir sér þessari deilu sem hefur verið út af því að frakkar tóku til þess ráðs í, í sömar og, og Nikola Sarkozy fórseti beitti sér greinlega mjög í málinu að það skildu upprættar búðir sígöna í Fraklandi og þeir skildu fluttir með flugvélum til Bulgaríu eða Rúmeníu eða Rúmeníu, til, ja, Rúmeníu aðalega og þetta var gert og síðan kom það upp að, að, að frangvöldastjórn Evrópusambansins taldi sig að hafa vittneskjum um það og hafa fengið eitthvað dreifibref sem, sem uh, hafi gengið innan uh, franska stjórnkerfisins sem síndi fram á að það hefði verið tekin ákvörnum það að beita sér gagbart ákvörnum hópi manna með ákvörnum hætti og og þetta breyti báa við e, e, Evrópureglur um frjálsa för manna. Þetta eru fullgildið tegnar Evrópusambassins. Já, og Vivian Redding, dónsmálastjóri Evrópusambassins, hún e, var mjög reið og er mjög reið yfir þessu og flutti á bladamannafundi og sagði orð sem var hægt að skilja þannig að hún var að líka þessi, þessari, þessari aðgerð frakka við flutning fólks á stríðstímum og væri að bera frakka saman við, við nazista og þjóðverja. Þetta sá hann á bladmannafundi, síðan var hann í, franska, nei, í belgiska sjónvarpinu og talaði miklu skýrar á þann veg að það var ómulett að skilja hann öðruvísi heldur hann og hún væri að bera saman frakka og, og, og, og nazista sem frakkar tóku ákafla illa. Og síðan var haldið leittóafundur og Sarkozy heimtaði að hún bæði starfsökunar og krafðist þess að, að, að þetta er því sett í þann farveg sem frönskum stjórnvöldum þóknaðist. Mm -hmm. Nú leitofundurum var haldinn og, og það gerðist nú það að menn bara komu og, og það var sagt að Sarkozy hefði verið einn og hann hefði logið eh, samtali við Merkel og þetta var allt í uppnám út af þessu mjög sérkennilegt og Þíska stjórnum kom og sagði að, að frú Merkel hefði aldrei sagt að hún ætlaði að fjarlæga síkuna frá Þískalandi og mikil mikil svona spenna út af þessu öllu saman eins og er almennt í Európusambandinu núna. Síðan gerist það að framkvæmdastjórna Európusambandinu og Redding eh, dómsmálastjóri sagði ég ætla að taka frakka og setja þá fyrir eh, Európu dómstóli. Þetta er óviðenandi þegar að brjóta reglur Európusambansins, ég ætla að kæra þá og ég ætla að draga þá fyrir Európu dómstóli. Frakkar tóku því illa og Sarkozy leta berast að þetta er því ef þetta er í gert þá væri þetta stríðs yfirlýsing síðan er haldin fundur í framkvæmastjórninni og þegar þessi fundur er haldin að þá kemur reyting til kynna að hún vunni sko láta til skara skrýða gagvart frökkum og þetta verði eh, alvarlegt mál en Barroso sem, eh, sem Sarkozy hafi ringt í og, og, og látið tala við að hann tók allt annan pól í hæðina og hann saði þetta er ekki þetta er það er komið annur bríða, það er komið bríða frá fransku stjórnvöldu sem útskýra þetta þetta er svona ekki, þetta er ekki alveg svona þetta er nú floknara heldur en menn átt að segja á og niðurstaðan var svo að það var ákveð að hafði ekki mál draga þá ekki fyrir domstólinn og það var á frökkum að gefa fræslu til 15. oktober til að senda framkvæmdastjórninni nákvæmara bref fyllir upplýsingar um það hvernig þeir hefðu staðið að því að brjóta reglurnar eh, samkvæmt eh, orðum eh, reddings og við býðum núna, það er ekki næstu viku 15. oktober sem á það reynir hvort að framkvæmdastjórnum mun þá stiðja dómsmálastjórun í því að, að draga frakka fyrir dómsmálastjórn það verður öruglega ekki gert því að, að, að þeir munu ekki e, láta e, fransk stjórnvöld munu ekki láta Evrópussambandi ganga yfir sig í þessu efna það er mjög fróðlegt að fylgjast með umræðunum í Fraklandi Edvard Balladur sem var franskur fósættisræðra ah. og eindregin stuðnismæður aðildar Fraklands af Evrópusambandinu og fleiri hafa komið í viðtöl í franskum fjölmilum og blöðum og annar staðar og sagt Evrópusambandið er að ganga sér til húðar mm. Evrópusambandið er, er, er, er orðið allt og stórt og þetta er allt eh, stjórnlaust eh, Lissabons áttmálun hefur ekki skila því sem aðvar stemt, stjórnkerfið er ónýtt og ekki, þetta gengur ekki lengur þannig að frakkar bara gefa þeim svona á, á kjamman út af þessu og það munið þetta ekki gerast neitt eh, framkvæmtastjóðum munið ekki ráðast að frakka og það verður ekki, þetta verður svona eitthvað það býta svona rúslega frá sér en þeir eru búin að, að gefa þeim hvert takkið eftir annað Já. og en segjum svo að þetta hefði verið eitthvað smáríki og þetta hefði verið eitthvað smáþjóð sem hefði látið svona, til dæmis í Írlandi núna eru komnið 1100 læknar sem eh, læknar áð eða einhver yfirvöld, helbriðis yfirvöld í Írlandi telja að fullnægi ekki kröfum og hafa farið þess að leit við Írsk stjórnvöld að þau beiti sér á þann veg að breytt verið reglum að Evrópussambansins þannig að það sé hægt að koma þessum mannum í burtu því að þeir kunni ekki ennsku og, og það veit ekki hvort þeir séu læknar eða ekki. Er það frá Östuröfum? Já, ég veit ekki hvað þeir eru, það kemur ekki fram en, en halda menna þeir lusta á Írað, þeir menna bara íta því til hliðar en að meðan frakka láta svona og ef að þjóðveri láta svona að þá eh, ná þeir sína fram eins og þjóðverðar náttúrulega hafa gert í sambandi við efruðuna og peningamál Ég man eftir einhverjum svona sípuðu dæmi þegar menn fór út fyrir vikmarka efruðunar og það já. og ótt að vera férsektir en þeirri reglu var það breytt þegar stólþjóða fór út fyrir Það er búið að sláast í öllu saman og það er engin þjóð sem er innan markana núna með 3% ríkisjóðshallan og eitthvað Þetta er Þetta, en smáþjóðnar voru látnar borga eh, þar til voru, eru látnar, þær eru náttúrulega svona, að, að beita þær það þarf svo lítið til þess að að koma þeim í boppa en, en stórþjóðunum sleppa menn gætnum því að þetta er, þetta er það sem við þetta er bara raunveruleiki þetta, þetta er bara gerast þessa stundina Þannig að sko það er mikið talað um það að, að áhrif smáþjóðs er hlutastlega mjög mikil í Europasambandunum en hafa sem að, þeim sem treysta Íslandi velhættinni og hagsmunum okkar velhættinni þeirra haft þetta orði að það séu miklu færri kjósundur á bakvið sagt, hvert atkvæði sem, sem við höfum í þar heldur en til og með þjóðverðar og hva, hvað segir við því? eru þá þrátt fyrir allt sagt, áhrifu minni Já, í raun og veru þegar á hólmennu komi? Þegar formlega er á máli litið og þegar litið er á einstök mál, stór mál eins og til dæmis Lissabonsáttmála sem Íra gáttu skotið á frest með því að segja nei þegar litið er á svona ákveðin prinsipmál sem mm. eru, þarf að beru undir þjóðirnar eða leita einhverja uh, eh, samþykis með einhverjum sérstökum hætti og þá má segja að smáriki geti haft mjög mikil áhrif, þá er hægt að segja nei og þá er hægt að gera eitthvað en það er Evrópusambandið og Bruselvaldi alltaf að reyna að koma í veg fyrir að mál fari í þennan farveg. Já, ég heldur að við tekið þennan farveg af í 70 málflokkum þannig að neitunarvald smári var eh, tekið fyrstu. Og þá má segja að smáþjóð geti komið og, og, og, og sett nefan í borðið og gert svona svolítið mikið, mikið, mikið uppnám og, ykkur, og valdiði mervileikum með einhverjum hætti en að lokum að þá, þá verður, þá verður, sjáðu tökum dæmi með Slovakia Slovakia, mm. þeir fóru þar í kostninga núna í sumar og það var, það var stefnumál uh, hjá þeim flokki sem síðan mann kostningarnar að vera bæða móti því að leggja peninga til þess að bjarga greikkjum og mhm. einnig í, í stóra sjóðin til þess að bjarga efruðni. Jú, einmitt og síðan fer fósendisráðurann skelegur til eh, Brussel eftir að hún hefur náð eh, eh, kjöri og er, fer skeleg á fundi í Brussel og kemur tilbaka og segir Jó, þeir samfitt að við sleftum þessu með grekkina en við verðum náttúrulega að borga þetta í hins sjóði. Þannig að við erum með í 700 miljarda efra sjónum. Og, og, og við komumst ekki upp með það, við verðum að, að gera það og það, þetta voru kostningalofur, þetta er náttúrulega eins og við höfum kynst hér með að segja fyrir kostningar við höfum ekki inn í Evrópusambandið en eftir kostningar við höfum að fara inn, þannig að Þetta er eitthvað mm. mikið aðráttalagl og mikið vald sem menn hafa þarna í Brussel yfir þessu og, en, en, en, en en eh, smárikin eru bara tek, tekin einhverjum tökum, það er náttúrulega verið að reyna að taka okkur svona taki í æsefmálunum við, við sjáum það, þannig að það er líka verið að segja við Já. okkur í makrílmálunum ef við spilið ekki með ímyndað okkur ef við værum í í, í, í Evrópussambandinu núna og makrílin hefði allir flustingað inn í, inn í okkar lögsu við höfum ekkert ákveðið það hvað við veitum af makrínum, það hefur við Evrópussambandið hefur ákveðið það. Já, þeir munu á, ákveða með alla flokkustofna. Já, þeir munu ákveða heildar, heildar aflan. Skotar, eh, hún var þar sjáfóröldustjórin í síðustu vik og hún sagði við mm. þá, heyrðu þið, þið, þetta er alveg ömulegt hvernig fiskstofnunum eru hér, við verum að skera ne meira niður og þeir mm. segja mm. það því að við verum að leggja 40% af okkar fiskiskipa flóta og hann sagði að það verður að hafa það en þið skulle búið ykkur undir að leggja fleiri skipum því að þetta gengur bara ekki Þannig að kannski þegar maður drefur saman þess að þetta segja sko, jábel þú fengju samning sem væri ásættanlegur og litið vel út þá er þróunin þannig í Európa-samtuna að hluti bara breytast Ég finnst vola einkjænlegt að heyra að tala um þetta ásættanlega samning því að það var alltaf þegar eh, áðurinn að stað var farið mm. og mæri segja samfélkingin og Ingebjörg Solon Gísladóttir sem þá var í fórhustu, hún sagði alltaf Íslandinga verða að semja, setja sér samningsmarkmið Já. það verða að setja sér einhver samningsmarkmið og hvað eru þau? Þau hafa aldrei verið sett við veitum ekki að nú er búið að breyta því hugtæki og farað að tala um ef við fáum ásættanlega samning og hvað eitthvað er ásættanlega samning? Það var eitthvað í greinagerðinu með hérna, <laughs> frá nefndinni var ekki <laughs> um það, að það eitthvað geta hagsmununa sjávarúti í landbúnaði en, það var mjög óljóst, það var ekki já, alveg tekið Nú er þetta sama fólk, sami formaður og samþýtti þá mm. Eh, meira hluta álit eh, auðarrikiðsmálanemndar í fyrra, nú er hann búin að vera á fundi með eins og ég nefndi hér áðan með þingmannum frá ESB þinginu þeir gefa frá sér sameila álugtun sem í raun og veru og sama, sami formaður og, og sami maður eh, ef að, ef að hann allar að standa að þessum báðum álugtunum bæði meira hluta áliti auðarrikiðsmálanemndarinnar og þessari álöftu sem hann gerði núna með ESB þingmannunum, þá hlýtur hann að vera minnsáðusti tveir menn ef ekki fleiri því að það er ekki hægt að, að samræma þau sjónamið sem kom annars vega fram og átt að vera ykkur skilir í Íslands og þau sjónamið sem koma fram í þessari álöftum sem þingmanninu voru að samvikið hér núna. Þannig að þú sér hvernig þetta hefur þróast á, á, á rúma ári, það er, það er og, og þú ert að tala um samnings, ásettanlega samning en eh, þessi krafa um samningsmarkmiðins þau hafa aldrei verið rætt, þau hafa ekki verið kynnt okkur það er sagt að það sé eitthvað í, í eitthvað álíktun alþingi sem, sem er nú svo óljóst að, að er, er með ólíkind Til að skemta hlustundu, þá er ég svolítið ósamálaðir hérna með það er hvaðni samning við fáum ég heyri að þú útfrekka vantráður að við fáum góða samning og, og ásettanlegan og ég held að Evropasamhættin muni bjóð okkur afskapla að kyrtilega samning, það sem við fáum okkur eigið sjálfstjórnarsvæði í í kringum þessa efnaðslagsögu okkar og jújú flökkustandarnir verða ákveðinir í Brussel en það sé svona eitthvað sístum á því fáum allt þetta sem Össur telur upp hérna í greininni lungu í bændablaðinu og, en það sem ég er ósátt til verið að við fáum sko Európa-sambandið eins og það er líka sko ég held að, ég held að þar er sko það sem að ég mestar ákjör og er, er bara líraðis skorturinn og þessi einstefna sem að teku síðan við í átt að ykkur í saminningu og, og minn og minna hlustað á fólkið sjálft í Európu og við sjáum hvert það hefur tekið okkur hérna á Íslandi að, að líraði hefur ekki verið nægilega virt og það er enþá óvirkara að því að verist núna í Európa samtunum, að mínum mati Ég er en, alveg samanlega um það, ég tel að Íslands stjórnsísla muni flytjast hérðan til Brussel, ég tel að það verði þannig að, þetta getur menn, ef að menn eru samfærðinu um það að það hefur verið skortur á góðri stjórnsísla á Íslandi að bankan er hundu hérna þá getur það verið rauk fyrir því að fara inn í Európa-samband að flytja bara alla stjórnsýsluna til Brussel Nota þess að sem er notu í Írlandi kannski, eða Greiklandi Já, eða, eða, eða í Greiklandi eða eitthvað Nú voruð það alltaf að segja að Greikir hafi svindlað á Európa-sambandinu þess vegna síðan þeir svona ítlast En hvernig var mýra? Akkur, akkur Já, allir allir þeir hafa ekki svindlað líka en, en, en, en ég veit ekki, ég veit ekki hvaða skýringa maður gefa því en enga síður, ég er þeirra skoðanar að að þessi sjónami sem þú ert með séu harri ett líka, það þurfum náttúrulega að velta því fyrir sér en ég hef líka veltið fyrir mér hvað er það sem veldur því að Evrópusambandið hefur áhuga og semja við okkur og það kemur, er alltaf að skýras betur og betur þeir hafa áhuga og semja við okkur til þess að, að, að, að fylla hinn að landfræðilegu mynd eins og ég segja þannig að Evrópusambandið ná í raun og veru út á norður allansaf Já. og við erum hér, ráðum hér yfir um 860.000 ferrkilometra svæði að þetta svæði veri hlut af Európusambandinu já, já. og svo segja þeir að þetta gefur Európusambandinu strategist tækifæri til þess að láta að sér hveða á norðurskautinu mm. þannig að þeir ætla að fara að sækja þá nota Ísland sem stökkvall og brúarsporði eins og Karl Bildt hefur orðaða inn á norðurskauti En eitt sem ég skil ekki því er sko nú eiga er í gegnum Svíþjóð en þá, þá komast það miklu nær og Finnland þá komast miklu nær Norðurskotun heldur en hérna á Íslandi með, hvernig skýrur höfn, höfnum, já það er bara að, umskipunar aðstæðan og allt það sko en heldur þú ef að þetta væri mm. og við færum það inn mm. við meðan verðum að velta fyrir sér umskipunar aðstöðu mm. og veist það í skapaflóa í Skólandi hafa meðan verðum að velta fyrir sér umskipunar aðstöðu -hmm. við höfum hafnir í Rotterdam og, og Antwerpen og, og Hamburg og öllum þessum stöðum hmm. heldur þú að það verði einhverjir miklir Eh, stuðnismenn okkar í Evrópusambandinu sem taka upp hanskan fyrir okkur og segja heyrðu við skulum láta Íslandika hafa peninga til þess að byggja einhverja umskipunarhöfn heldur að það verði einhverjir sérstakir vinnir okkar í Evrópusambandinu á meginlandinu eða í Breitlandi sem segja já það sjálfsögðu eða þetta siglingar verða að þá sé best að hafa umskipunahöfnun á Íslandi, ég held ekki ég held að það verði ekki þannig og það sé þess vegna nöðsynlegt fyrir okkur að hafa þetta í okkar eigin höndum til Aha. þess að geta ráðstafað þessu. Þannig heldur að geti ég vil færa svo ef við gengjum inn, þeir eru þá konum með þessi áhrif á Íslandi til þess að setja hann ekki upp hér Já. Ok En eh, sko líka kannski er eh, það reyna þrengjaðans kost normana, þeir eru erfið að meðstanda. Já, það getur verið að þeir vilja auðvitað vilja að fá Nóri inn aftur inn í ferli og, og, og, og fá normen til þess að ganga í Európa-sambandu út á orkunni og líka til þess að komast á enþá frekar inn á norðurslóðir Já. og þeir hafa verið að, að keppast að því að komast inn, á, inn í norðurskautsráðið og fundi í fyrra að þá sóttu þeir um áhernaraðild að norðurskautsráðinu mm -hmm. en kanadíski utarikisráðan saði nei, það kemur aldrei til greina að Evrópusambandi fari í norðsköldsráði fá að það, það er áhernar aðil af því að þeir eru á móti öllum viðskiptum með selaförður og þjóðs e, eins og við, mm. kanadamenn sem uh, veiðir sel og stundar selviðar og það skiptir máli fyrir okkar menning og fyrir okkar uh, byggðir að við fáum leifi til þess að stunda selviðar við getum ekki samþýtt þjóð inn í sem áhernar aðila að, að norðsköldsráðunar eða aðilaða norðursköldsráðinu sem er svona jafn mikið á móti sjálfafurðum og Evrópussambandiðir og það er nei mm. og þannig er það og, og, en Evrópussambandið er að reyna að nota alla leiði til þess að koma það, og það sé núna Ísland það stendur í öllum plökkum og allstaða sagt e, það gefur okkur strategist tækifæri til áhrif á norðurskautinu og Ísland gangi Evrópussambandið Ef þetta er rétt þá er samnýstað okkar nokkuð sterk og þeir eru líklega til þess að láta allt eftir þess að vita síðan að með árónum, áratögunum geta það fengið allt tilbaka með einhverjum hætti myndið þú þá ekki segja, ef þú verður að semja okkur frá Europasamtunum, myndið þú ekki láta okkur fá okkur pakka sem þjóðin var líklega til að segja já við og síðan myndur þú bara að vita að tímin vinnu með heldinni sko og á 20-30 árum þá það breytast hlutnir Ég held að ég, í þeirra spór myndi ég gera það Ég myndi ekki treysta þeir í þessu samlinga verðum Ég myndi <laughs> Nei sko, fyrir þá, fyrir þeirra hönd <laughs> Ég er bara að setja mér í þeirra spór Ég tel að Ef Íslandi er svona gyrnilegt, þá þarf maður að finna hug og hjörtu þjóðurinnar Öðvita getur þetta, er þetta, ég meina Þetta er möguleiki og, og, og það getur verið að það séu svo gífulega miklir hagsmunnar í húfi fyrir þá að komast inn á þetta svæði að þeir séu reyðbúin til þess að að, að gera sér Já, hverju hafa þeir að tapa? Þeir hafa ekkit um þetta að segja í dag sko, þeir hafa enga að tapa þeir fá einn þjóð sem borgar alltaf miklu meira til samninslunar í Brussel heldur en hafa haft Já, þeir munu engu tapa með því að láta allt eftir okkur ég, það er held sem ég held ég, það getur vel verið að verð, séu ykkur sem talir svona eins og þú í Brussel en Já. ég tel að með því að, að afsal okkur yfir áðum yfir þessu í hendunar á Brusselvaldinu og með því að að afsal okkur stjórna okkar landbúnaðamálum og með því að gangast inn í samfélag þjóða sem er eins og við vitum að þetta er miða við þá góðu stöðu sem við höfum núna og góðu samskipti sem við höfum við þessar þjóðir að þá tel ég að við varum að stíga að skrifa aftur á bakk eh, þó það væri einhver ákvæði í samningnum sem væri hægt að tólka á þann veg sem þú vart að tala um mm -hmm. einhver tímabundin ákvæði sem gæf okkur einhverja möguleika og einhverju að þá að lokum er líka hægt fyrir þá sem vilja sælast hér til þess að ná í fiskin og, og ná í það sem við erum að, að lifa af að það er hægt að fara með það bara fyrir Evrópudómstólun og segja sem svo við e, það er hverki í okkar samþýttum neinar neina ákvæði sem heimila svona það, þetta stænst ekki Við segjum að það myndi gerast að eftir tíu ár kemur slíki dómar og við myndum lendið því að allir þessi sérákvæði myndu e, útvatnast með einhverjum hætti er þá ekki bara einfallt mál að hætta? Það er ekkert einfalt máli, það er einn þjóð sem hefur hægt og það eru grænlendingar sem segir náttúrulega sína sögu og normin hafa felt þetta tvísvar sem segir sína sögu um þjóðir á svipuðum uh, svipuð lífskjör og viðerum sem mm. telja þetta hendi sér alls ekki Lissabon sáttmálin heimilar úrsögnin en það er ekkert einfalt og, og ég tel að ef Íslendinga fari inn í Evrópussambandi þá verða er þar og þeir verða eh, þeir munum smátt og smátt svona verða eins og eins og uh, út kjálki af Evrópusambandinu þú, þú veist það sjálfur bæði efnahagslega mannfjöld, þegar lítið til mannfjöld af annars líkt að þá skiptum við ekki því máli fyrir Evrópusambandi það mun allt önnu lögmál taka við hér heldur en ríkja nú varðandi okkar uh, stjórn og hagsmunni menna var haldið í fram að við munum alltaf geta staði gegn ykkur um óhagfældum breytingum e, allt sem settir inn í samningi munir standa en svo tók ég eftir því að núna smáþjóðunar í, í hérna, Evropasambandinu letu það yfir sig ganga í Lissabonsáttmálum að, að þeirra áhrif mingu um 50% hvorki meirinu minna án þess að setja þegar þjóðrátkvæðurislu Jú, en þú sér líka hvað þá, þá getur það sama komið fyrir okkur eftir tíu ár sko og sér hvað ballað dýr eins og ég sagði hvað frakkarnir eru að segja þeir hmm. segja að Evropasambandinu núna er ónýtt sem, sem stjórnkerfið þetta er bara gamaldags kerfið það er að breyta þess að við þurfum að, að tryggja meiri áhrif stórveldana Já, stórvelta. Já, ég minna það er það sem þetta gengur út á við. Lissabons ásmálinn, hann, hann, hann, hann þjónaði ekki þegar markmiðin sem við ætluðum, hann bara, bara fungerar ekki. Svo í samsýnunum, eh, samsýnið þér sko, þá, er, þá verðast smárikin og líðræðið sjálft vera mjög til trafala þeim framkvæmdum sem það er að grípa, eh, drífa í þarna í örbusamtunum. Ég var nú ráður að dómsmála hér í nokkur ár og fóru marga ráður að fundi og hitti marga í Brussel. Ég er mjög hlindur því að menn starfi nái saman eins og þeir gera í í, í, í Európa-sambandinu, ég tel hins vegar að við höfum ekki erindi þar og ég veit alveg nákvæmlega að það eru stundum erfiðmál sem menn koma ekki í gegn á heimaslóðum mm. það er mjög þægilegt fyrir það að fara með þá inn í Európa-sambandinu og láta flytja það þar og, og síðan komið það eh, ofan frá því og, og, og sé framkvæmt, þannig að þetta er nú líðræðið að segjum sér svo og það sögðum við með ennbætismenn herðið við fáum hér tilmæli oft frá ríkjum um það að mm. mál sem ríkistjórnir er erfitt með að fá samþýtt heima hjá sér að, að það sé nú flutt hérna inn á Evrópavettvangin og komið sem direktið frá Brussel og þar með, verði með skildaði til þess að, að, að taka þau eh, þetta er, þetta er vita þannig að þetta er bara hluti af, af, af leiknum og þess vegna eru margir stjórnmálamenn og ennbætismenn mjög hlindir því að þetta sé því að þetta skapar einn svona hjáleið í, í líðræðislegum stjórnarháttum En svona ég er rétt í blálogginum þættinu hverju hver myndir þú svona spá um framöndunum næstu mánuðum í þessu? Það sem ég finnst merkilegast af, af því sem gerst hefur frá því að, að, að, að þetta var samþýtt hér 16. júli 2009 er mm -hmm. að þá var talað um að þetta er mjög mikið hraðferð en þessu hefur senkað og það er greinilega kvorki áhugi hjá íslenskum stjórnvöldum nýja Evrópussambandinu að láta þetta mál ganga hratt fyrir sig og hvað það á eftir að dragast lengi og hvernig það á eftir að, að þvælast áfram ofta ég með ekki á en það er greinilegt að það er allt annað taktur í málinu mm -hmm. heldur en lagt var upp með þegar af stað var farið á síðastunum sumri og það er, hefur þá áræðanlega rætur í, í, í, í því að hér á landi eru menn sjá náttúrulega hvernig fólk hefur snúist í málinu en ekki síður út af vandraðum innan Evrópusambansi sjálfs og þeirri stöðu sem það er í sjálft vegna stækkunar vandamála sem eiga ekki aðeins við okkur heldur eiga við um Balkanlöndin og Tyrkland Já. og það er greinilegt að þeir eru í vandraðum með þessi stækkunarmál og þeim er ekkert kafsmálendilega að flýta því þannig að þetta getur dreyist á langin og orðið svona langvinnara og, og enn leiðilegra heldur en það er en verður alltaf sama deilum alveg hér á landi þess vegna tel ég, heyr, við skulum bara leggja þetta til hliðar við skulum einbeita okkur á öðrum málum við getum alltaf tekið þetta upp aftur síðar þegar við erum betur í stakkbúnir sjálfur við getum mm. skrýðað þann inn og þegar við veitum betur hvernig Evrópussambandi tekur og sínum eigin málum um þessar myndir Og við látum þetta vera lokar þáttarins ESB neyða já í dag og ég vil þakka Byrni Björnarssoni Kjallega fyrir komuna og, og hérna, deila með okkur sínum skoðunum og þakka Jó Tæknamanni Kjallega fyrir við verum hérna aftur næsta fjönddag þannig að ESB neyða já Takk eru bílarnir okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pandar far með okkur styrkjum við starfsemi krabbamennsfélagsins. Takktu bleikan bíl. Reyvill bæjarleður. Vissu þið að það er sér tilbóð á smur þjónustu hjá öllum viðurkendum þjónustu aðlum Toyota í oktober mánuði. Kíkt í heimsók. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Þú léttist án þess að fara í megrun, mingaðu mataskamptinn með sótrem júrtatöflum og kílóin hverfa. Sótrem júrtatöflur fást í apotekum. Tölvuviðgerðir, tölvuviðgerðir, tölvuvirkni, verslun og verstæði, holdasmára 1, Kópavogi. Domti á Íslandi yfir 20.000 vörulegir, aðeins fjögur verði í boði, 290 krónur, 390, 690 og 990. Domti á Íslandi, smáratorgi 1. Kaffivélar í miklu úrvali, bæði til að hella upp á á gamla mátan eða expressovélar. Bjóðum upp á leikutjör eða til kaups. Hafðu samband eða skoðið úrvalið inn á kervi.is. Kervi fyrirtækja þjónusta sími 564 1400. Við elskum kaffi. Á kjúklingastaðunum Suðuveri færðu eitthvað við allra hæfi. Steikur, hambúrgarar, fiskur, sallött, samlókur og að sjálfsögðu allir gómsætu kjúklingaréttinir okkar. Kjúklingastæðurinn Suðurveri, svo miklu meira en bara kjúklingur. Ertu búin að sjá verðbombuna? Spari tíma og versli á netinu. Lost.is, Háholti 24, Moselsbæ. Reykjavík, Akranes, Borganes, Ísafjörður, Söðakrókur, Akureyri, Fellabær, Höpp, Kvolsvöllur, Selfors. Sama verð um allt land. Leitaðu ekki langt yfir skamt og konti skoðan að fer til okkar. Frumherji, örugbi, vræðaskoðun.